Pradžios knyga 50 skyrius Juozapas puolė prie savo mirusio tėvo, verkė ir jį bučiavo. Jis palėpė savo tarnams gydytojams išbalzamuoti tėvą ir gydytojai išbalzamavo Izraelį. Praėjo 40 dienų, nes tiek laiko užtrunka balzamavimas. Egiptiečiai jį apraudojo 70 dienų. Pasibaigus apraudojimo laikui, Juozapas kalbėjo faraono namiškiams. Jeigu radau jūsų akise malonę, pasakykite faraonui, kad mano tėvas mane prisaigdino palaidoti jį jo kape, kurį jis išsikase Kanano žemėje te tai išleidžia mane eiti ir palaidoti savo tėvą, o po to sugrįšiu. Faraonas atsakė, eik ir palaidok savo tėvą, kaip esi prisaigdintas. Juozapas išėjo laidoti savo tėvo. Su juo keliavo visi farono tarnai, jo namų prievaizdai, visi Egipto šalies vyresnieji, visi Juozapo namiškiai, jo broliai ir visi jo tėvo namiškiai. Tik jų vaikai, avis ir galvijai, liko Gošeno krašte. Be to, su juo traukė vežimai ir raiteliai. Taip susidarė labai didelis būrys. Atėję prie Goren Hatado klojimo anapus Jordano, jie garsiai ir graudžiai raudojo. Jie raudojo dėl tėvo septynias dienas. Tos šalies gyventojai, kananiečiai, matydami tokias raudas prie Gorenhatado klojimo, sakė, tai yra didelis gedulas egiptiečiams, todėl tą vietą jie praminė Abel Mitzraimu, kuris yra anapus Jordano jo sūnus padarė taip, kaip tėvas jiems buvo įsakęs. Jie jį nugabeno į Kanano šalį ir palaidojo Machpelos lauko oloje. Ta lauka, esanti ties Mamre, Abromas nupirko iš Hetito Efrono kapinėms. Palaidojęs tėvą, Juozapas sugrįžo į Egiptą su broliais ir visais, kurie buvo nukeliavę su juo tėvo laidoti. Jokūbui mirus, Juozapo broliai bijojo ir kalbėjosi. Galbūt Juozapas pradės neapkesti mūsų ir atkeršys mums už visas piktadarystės, kurias jam padarėme. Jie nusintė jam tokią žinę. Tavo tėvas prieš mirdamas liepia mums, kad sakytume tau, atleisk savo broliams jų nusikaltimą ir nuodėme, nes jie piktai su tavimi pasielgė. Taigi, dabar prašome, atleisk tavo tėvo, dievo tarnų nusikaltimą. Juozapas verkia girdėdamas šiuos žodžius. Po to jie nuėjo pas jį ir parpuolė prieš jį sakė, mes esame tavo vergai. Juozapas jiems atsakė, nebijokite, argi aš užimu Dievo vietą. Nors jūs man norėjote blogo, Dievas tai pavertė į gerą, norėdamas įvykdyti, ką šiandien matome, išgelbėti daugybę žmonių. Todėl dabar Nebijokite, aš maitinsiu jūs ir jūsų vaikus. Taip jis guodė ir ramino juos. Juozapas ir jo tėvo namiškiai liko gyventi Egipte. Juozapas gyveno 110 metų. Jis matė Efraimo vaikus iki trečios kartos, taip pat ir Manaso sūnaus Machyro sūnus, buvo padėti Juozapui ant kelių. Juozapas sakė savo broliams, aš mirštu, Dievas tikrai aplankys jūs ir išves iš šitos žemės į kraštą, kurį jis prisiekdamas pažadėjo Abromui, Izaokui ir Jokūbui. Po to Juozapas prisaigdino Izraelio vaikus. Tikrai Dievas aplankys jūs ir jūs išnešite iš čia mano kaulus. Juozapas mirė, sulaukęs 110 metų. Jie išbalzamavo jį ir paguldė į karstą Egipte.